dersi Ancak tabi bundan önce bir duyuru yapacağız inşallah Bazı şeyler anlatmak istiyorum Bunu da zaten arkadaşlara dönmemiştim 13. dersi bir açıklama yapacağız Şimdi Şimdi Şimdi yani bu konuda belki bunlar bir böyle bir diyelim artık nasıl yapıyorum ne bahsediyorum ama şimdi geçen günden işte geçen hafta kalmıştı daha daha daha bir genel bir muhabbet çıkarmış ondan işte yine bu konu konu açtı en son şey konuşmuştu şimdi bu zahiden kimseler var demişler zahiden kimseler meşhurdur yani adam kendi hayatını mücadeletle mücadele etmeye başka bir tabirle bakacak olursak kişilere Onun verecek olursak mesela İbn-i Teymiye'yi başlamalı İbn-i Teymiye'yi bütün olarak almış resmen hayatı boyunca onunla mücadele, mücadele vermişti çünkü adama göre biz hiçbir değiliz mücessimiz, müşebbih değiliz ve kitapları bazen bunlarla dolu yani İbn-i Teymiye'ye saldırmasıyla İmam Dağı'ya saldırmasıyla evet. şimdi Zahir'e kim çevirdim daha bir kitabı var şimdi Türkçe olarak bulunmaz Türkçe çevirmez bir kitabı var daha bir kitabı var böyle hakikaten e, ilim talebeleri olmayan, olmayan kişiler için veya ilimde daha bir mertebe görmeyen kişiler için Zahir'e çevirdim müşküler atılmış müşküler yani bunlar cezalı bu şüphelerini tek bir cevaplanmışlar sorunun karşısına tek bir cevaplanmışlar ee, bizim alimlerimiz için de konu olan insanların şüphelerine cevaplanmış ama maalesef Türkiye'de şimdi e, şu aralar işte Hüseyin'in size Hüseyin'in size onu konuşuyoruz şu aralar Zahid el-Kevşer'in davetini onu böyle canlandırmak adına gençlerin adına Türkiye'de özellikle İstanbul'da böyle çeşitli altyapılar halinde mesela biliyorsunuz evdeki var. meşhur işte bunların beraber çalıştığı öğretmek vakfı falan var buraya yakın verimlere yakın şu yukarıda orada çalışmalar var zaten bunlar yeni dergiler çıkardılar dergilerinin daha böyle 6. yılını çalıştığı yani fazla bir 10 fazla 11 ayarlarla çok fazla bir şimdi bunlar ben işte şimdi işte konuşuyorduk bunlar için bunlar ortaya şey sayısalım dedi ki şu an şu an makamat adlı eseri var orada mesela işte kendince müşebbiheye mücessimeye saldırıyor tabi mücessime müşebbiheye bilmiyor bize saldırıyor bu kitap şu an basında artık e şu an hazırlanıyorlar zahid erkeklerin külliyatını da Şimdi, elbette hiçbirinin önderliğinde tabi külliyatını da hazırlanıyor yani tabiri caiz anlamak için kitap mevzularında yeni bir ürünlükte hani azı yeni bir ürünlükte ürünlükte çünkü onların da uzaya çekimli şüphe şeyleri var arızaları var şüpheleri var onun için de saldırmaya başlar bu Allah alem içinde bu tabiri caiz şu manada korkutuyor yani bu e, kitap hemen çıktığı zaman bir şey olur biliyor ama bunun mesela pislikleri veya bunun kötü sonlar yerde ileride işte bu müşkülü bu manada korktu insanı sallanmıyorsun hani bunların getirdiği şüpheleri erişimi tarif olunca çünkü bu daire hareketlerinin getirdiği şüpheler hani sonradan çıkmış şüpheler değil bir daha gelen şüphe geçmişin şüphesinin devamı yani sadece değiştirilmiş başka bir boyuta satılmış kalıba satılmış halinden var yoksa aynı Şimdi adamlar denetim çok acayip çalışıyorlar Ve adamların başka projeleri de var Çünkü ben geçen Ramazan'da daha işte şimdi geçtiğimiz Ramazan'dan önce Ramazan'da değil geçtiğimiz Ramazan'dan 2 ay önce falan bir vaktımı duyurmuştum Orada onlarla bir toplantı şu içindeydiler yeni bitmişler toplantı ve biz şey, yani bütün böyle çalışanlar oranın öncülüğünü yapanlar falan oradaydı bir iki tane şey benim vardı oradan aklımdaydı benim ee, bayağı bir e, yoğun çalışma içine girdi adam açık bir şey dedi ki bizim biz dedi hükümet vaktinde yeni bir dergi çıkardık o zaman daha ilk sayısını çıkarmışlar galiba Bu bir dergi çıkardık bizim dedi amacımız burada açık açık söyledi ee, bütün Mustafa İslamoğlu ve buna benzer kişileri işte bu akılcıları yıkmak akılcıları yıkmak dedi işte yaşanırdı olsun Mustafa İslamoğlu olsun işte ayrıcılar öyle vesaire bunları yıkmak adına davayı başlattık bunları yıkmak da müşebbihlere müdürkine hani onlar, onların onun tabiyle söylenir şimdi ki bunu söyleyen de hocalardan bir tanesi olarak Araşidat Süleyman Baydar'ı yıkmak adına çalışmaya başladık ve yoğun programlarımız oldu ve bunu Allah-u Alem sorduğu tam aslında bir gazetinin taşını yolu soru Çin'e ve Bahçeli ve etrafında bir büyük bir imam devleti de kurmuştur ve isteyen başvuruyor ve orada ders program ceplerini verdi bana adam yani öyle kitaplar okutuyorlar ki adamlar hani çok yoğun ve o nöbeti sen bir şey için koymuş yani sen maddi durumunu ise gidersin çünkü o, o nöbeti o yüzden çalışmayacak çalışmak yok yani boş bir insan olacak olur yani temelden yetiştirecek beraber öğrenmeyi bulamamış ve diyorum. Ve adayır yani bizim bir okulda işte evde olmayanlar bekarlar sırasını kalacak işte e, evde olanlar vesaire belli saatleri var işte sabah namazından sonra akşam şakadan vardır falan böyle bir program hazırlamaktan yani adamlar medrese e, haline getirmişler ve o okuttuğu kitaplara ben baktım hakikaten bir insan o kitapları hakkıyla okursa o medresede yerine gelirse böyle sağlam güçlü bir eşyalı olur yani anladın mı? hakikaten yani güçlü bir eşyalı olur içinden tefsirinden celalinden başlar dozalıya kadar gidiyor yani acayip bir hadis şurada dair belki belki diye ki inşallah okuyacağız onu Nuhur'un nazarındaki kitap bunlara kadar yani hepsi var yani bizim elçimiz kitaplarından da çünkü kendileri de o kitaplardan bir kısmı kabul o, daha çok okutuyorlar var yani ee, adamlar çok şey şimdi ben diyorum ki bu daha da kitapların kitapları bakılırsa külliyatı bu Türkiye'yi günde çalıştıracak olabilecek Şimdi neden söylüyorum maalesef dediğim gibi Allah'ın ehl-i sünnet alimimize göre bunları, bunları cevap vermek kolay Ama kime göre kolay ehl-i sünnet alimlerimize göre kolay Dedik ki alim mi? Yok e, ilim talebesi mi? İlim talebesi de değil İlim talebesi böyle bir seviyeye gelmiş kuvvetli bir insan Kuvvetli olan bilimde en azından kişiye de geldi ilim talebesi işte o e, bize de değil O zaman bu da bir şüphe oluyor şey şüphe edeceğim bu da bir işgal olur ne yapmamız gerekiyor şimdi hakikaten basit bir şey değil bak bunu göreceğiz inşallah yani hakikaten şimdi evlerde mesela evlerde okuyan e, bir sürü şu an Türk tarafı var yaşadılar işare akidesini böyle şimdi bu ve başka ülkelerde işare akidesini okuyup yavaş yavaş Türkiye'ye yayılan kişiler var bunların da farkları yani saati tabi gelse cezetten bunların farkına var şimdi mesela bunların bir kısmı ahbaşlar bunların aslı, aslı bilmemdedir Abdullah al-Habeşi al-Hayri diye bunların liderleri var geçenlerde öldü yakın tarihli öldü şimdi Abdullah al-Habeşi al-Hayri bu adam hadiste muhaddis fıtık akidesi bozuk adam hakikaten şay bir sürü görüşü var akideye fıkhi bakar ama adam hakikaten muhalif ve Şeyh Erbani dahi onun muhaddis olduğunu ikrar eden bir Şeyh Erbani dahi Şeyh Erbani dahi onun muhaddis olduğunu ikrar eden şimdi adamın küçülükte özgürlüğü söyleniyor ne kadar doğru bilmiyorum ama zannımca ki bu zan bir şey ifade etmez ama yine de diyor ki zannımca Allah-u bu doğru bir Abdullah el-Habeşe el-Kurru hadiste daha bir yüksek seviye varmış ama <clears throat> insanın muhaddis olması meseleleri anlayacağı veya fıkh edeceği manasına gelmedi ayrıca demek istedim yani Abdullah el-Habeşi el-Hurari boş bir adam değildi Ehli sünnetten ona çok reddiye verenler oldu yani kitap, kitap fazla olarak çok fazla olanlar biraz daha yaşar kaldı ve üçlük anlamına göre de kolay da bir şey ama vakit için neye göre ne oluşunu da anlamına göre şimdi bunların bir kısım talebeleri Türkiye'ye geldi şu an ilk azaltan biliyorsunuz belki bir talebi ilk azaltan mesela orada orada bir aşklar adamlar orada davetlerini sürdürüyorum şey pek bir şeyleri yok belki başlar evet. pek bir öptüleri yok adamların bazı insanlarında ama sonuçta bu kişiler 3-5 kişi de etrafındaki komşularını mahallilerini ne yapıyorlar bu açıda yaşlılar bu yayılacak nasıl şey fakireti 2-3 kişiyle başladı varlan bütün buralara kadar geldi bunlar da öyle olabilir yani bir yandan arkadaşlar bir yandan özherde yetişenler var bunlar bir Türkçe mezun oldukça Türkçe'ye dönüyor ve bunlar eşari akideleri akidesini öğreniyorlar ve öğrendikçe çünkü e, özler, özlerin akidesi özel meşahitleri eşaridir çoğu e şimdi bunlar iki okuttukları akide ve eşari akidesi orada baş programında e şimdi bunlar Türkiye'ye gelmeye başlıyorlar ne manada mezun oldukça geliyorlar veya bazıları bir olmadığı yerlerde okuyan Türkler var biliyoruz bunları yani biraz yüce evladım oturuyor okuduklarını tanıdık ben geçen bir haber e, birisi şey gelmişti şey yapıyor yani bilmiyoruz böyle böyle tartışıyor şey yapıyor işte bizim akibimize saldırıyor yani adam, adamla hangi mevzuyu konuşursan konuş adam hemen aşağıya onu ortaya koyuyor yani böyle nasıl tarif birisiyle tartışıyordu tartışıyorlardı tabi hadisin tartışıyorlardı forum konuşmaları vesaire yani adamlar bir şeyler okuyorlar ve görüyorlar diye bağırlanıyorlar şimdi özelden yaptı şimdi adlar her şey orada onun cihazından görenler var hala onun oradaki medreselerinde okuyanlar mesela bu hükümet vakfı var ya Allah alem bununla geçen sene yapmış ondan önceki sene sitelerinde falan girdiyse görülür orada Abdurrahman el-Anlaş'ı getirmişler Abdurrahman el-Anlaş hatırlıyor musunuz burada cari hadisine bir şüphe vermiştik onu getiren Abdurrahman el-Anlaş onu getirmişler sitelerinde gördüm zaten bayaklı ve tabirlerdi haberimiz yok yani Abdurrahman el-Anlaş Abdurrahman el-Habeş el-Habeş'in sağ kollarından bir tanesi de gördüm ve en güçlü talebelerinden bir tanesi de gördüm o da kendisini işte Selefa da e, Selefa savaş açmaya demiş böyle şimdi böyle faaliyetleri var ki bak bir hikmet rahmet kimleri getirmişler dışarıdan adamlar kimleri getirmişler adam görürsün yani yurt dışından dünya kadar adam getiriyorlar işte her ay getiriyorlar işte bir konferanslar veriyorlar bir sohbetler veriyorlar belki de getiriyorlar böyle bir ay misafir ediyorlar bir ay daha kalkıntı yapıyorlar hiç bilemeyiz yani resmi boyutu olarak adamı getiriyorlar misafir ediyorlar davet ediyorlar böyle konferans verdiriyorlar vakıfsız çalışmalarını e, gösteriyorlar onlara vesaire ondan sonra adam gidiyor bunlardan bir tane saldırısından alanlar bunlardan maç maçın benim saldırılar bayağı kaçırdı böyle işi kaçırıkta böyle bir halka kurmuş var bilmem ne yapıyorlar hatta zaten maçında bir tane kanser zaten yüzünü yapalım Arapça yapalım şimdi bilmem ne yüzünü çok güzel sonra karar veriyorlar Arapça okuyorlar falan e, 13-13 katet diyebilirim sadece şey mevzu şey 13-13 ders olacak mevzu şerefe reddiye yani e, isim sıfatlardan şerefe reddiye tabi adam buna şeref demiyor bir şey diyor diye ona göre şeref kendisi nasıl hatta e, böyle bayağı bir kızılın birkaç noktasında şey yaptığı yerler var söylüyorum şimdi yarın bugün bu kitaplar çoğalacak e, nasıl en çirkin kitapları takip edilmiş oluyorsun bunlar da bilmiyor şimdi e, baktığım zaman mesela ilk tercümelere ilk kitaplara hep böyle baktığım zaman eski, eski kitaplar şeydi böyle genelin ortak düşündüğü kitaplar böyle işte ben bahseder işte e, namazda tüm, tüm şeylerde bak sonradan ne oldu e, ehli sünnetin akide kitapları çıkmaya başladı sonra eskiye tepki olayı oldu şimdi sonra muhalif kitaplar basılmaya başladı yani e, özellikle işte ehli sünneti düşünen insanlar beyin olarak olsun ki zaten bunların şu an e, şey ticari de olsa sonuçta sonuçta basıyorlar muhalif kitaplar basıyorlar şimdi e, dedim ya kitapları basıyorlar kitaplar bunun muhalifler bu kitap e, basmaya başlıyorlar ama nasıl kitap basmaya başlıyorlar şimdi bizim hangi mevzura alet veriyor işte bu diyor ölüyor şey e, ölüyor ismi kitap şimdi onlar da özellikle o mevzuları ele alarak yani şöyle bir kitap kolay kolay basacaklarını zannetmem işte bir sünnete göre bir kitap yazdık aa işte bir de bunun muhalif bir kitap yazalım çünkü onların namazı sünnete göre değil bunun şahitlerini anlatıyorum mesela şimdi size açıyorum kitabın özellikle haniflerin namazını kitaplayan delileriyle onlara ödülleri kitapta bulunmak pek çıkmaz şeyde yani böyle bir şey olmaz adamlar bunu yapmazdan burada ama adamlar akideyle alakalı özellikle yani şey yapmaya çalışıyorlar şimdi benim gibi şu an Kevser'in Şenali Kevser'in şu an makalası dedi basında adamın basını vermiş nakarat çok beşirlikler getirin nakaratını diyorum ve orada isim sıfatları da çok değilmiş ilmi kelimeye acayip derecede saldırmış olan mesela en basit şeylerinden bir tanesi tabi tabi harrani diyor böyle şey İmam Darimi müşebbih ediyor müşebbih olan darim diyor böyle adam yani adam diyor ki Harrani ve talebesi diyor İlmi Kayyım'ı katılıyor böyle bir şekilde ibaret yani adam çok sinirli bir kitaplarında ben de sonra diyor ki e, mesela şey diyor ki İmam Darman'ın kitabından örnek diyor ki Allah hareket sıfatını ismi aratmıştır e yok öyle müşebbih diyor size göre diyor Allah'ın hareket sıfatı bak diyor şimdi inanılır hareket sıfatını ismi aratmış işte onun için numarasını oluyor sonra dönüyor İbn Teymiye bak diyor ki senin Havvani diyor İmam Darman için demiştir ki o imamdır akide ondan alınır Bu akideyi tahsil eden en alim insanlardandır diyor o zaman İbn Teymiye'nin sözünü benim diyor İmam Darimi'ye dönelim ve İmam Darimi'den alalım diyorlar diyorlar İmam Darimi Allah'ın felsefesi var şimdi tip şeyler getiriyor her bir sünnet bunun cevaplarının bunların cevapları var ama nasıl var okursan var veya ölçümün alimlerini takip edersen var araştırırsan da en daha güzel ve doğru tabirle sebebin yanıcını dönüp anlarsın da onun dışında hep bir yerlerde bulacaksın sen şöyle diyemezsin bak şu en büyük zulüm olur ve en büyük ee, kaçamak olur kalplerde bir sevgili çıkar onu çıkar e, kalırsın şöyle dersin ya ne böyle ya ben de İbn Teymiye'den ben Kur'an sünnete bakarım da İbn Teymiye'nin hatasıdır deriz İmam Dağ'ın hatasıdır deriz işin içinden çıkarım böyle bakarsın öyle bakarsın onun için senin nerede kaldı ben sebebimden bizim yanlardan adı ki boşa gitti sen yıllardır diyorum ki bizim akçelerin imamların akçelesi bir şeyler akçelesi bir şey şey ha, sonra adamlar sana getirdiği zaman böyle şeyler ya bana o adamlardan diyor aksi halde adam der ki ya 1400 senede o zaman senin gibi adam yok mu yani yani şimdi ne yapalım sen kimsin yani zaten bunu Allah'ın Şimdi, e, bir tek sen var yani olmaz şimdi bunun darını hakikaten harcı sıfatını Allah'a vermişti o zaman senin yapacağın bir yapacağın mehmet şey usul belli göstermen gereken şey. ama hakikaten imam darını demiş e, şimdi bakıyorsun der Hayır diyor ama İmam Darun onu haber, haber olarak mı söylemiş yoksa isim sıfatı olarak mı önce bunlar ayrı mevzular bunlar işlenmesi gereken dertler işlenmesi gereken mevzular mesela bak İbn Teymiye bazı yerde vacib vücut der Allah kadın der halbuki kadın bir isim yoktur vacib vücut yoktur ama İbn Teymiye'nin buna kastını diğer kitaplarda bunu anlatmış yani bu en bitirme bir tarafçıdır bunu anlamak için bu kavramları mevzuları alimlerimizin bu konularda bu lafızlardaki kasıtlarını o yüzden demişti değil mi yani şimdi adam getiriyor sana örneğin işte işte mesela İmam Bukhari mesela e, işte her şey mülat olacaktır Allah'ın izni hariç Bukhari'de mülkü bu mülkü var mülkü bak adam sana düşündük sevgili değil mi sen burada diyemezsin ya bana da Bukhari'den ya hani Bukhari bilmiyordu hani malinde ha, ama ben de bunda cevabım var ama hakkımız alimliğinde bilmek gerekiyor ve hakikaten araştırmak gerekiyor ama nasıl sen böyle eline kitabı alacaksın Bukhari aldın hakikaten demiş tamam buldum demiş e, bunu nasıl bulacağım bakın fikir böyle değil buna göre değil yani fikir ibare bakarsan fikir ibare eşyaya bakmış olursun yani Nazar da onun yollarda hani, e, e <laughs> şair Her ne kadar e, Sebef de çok sabah, Sebef akidesi e, yani çok sebep İlhanlar'da için sıfat manası da özellikle e, sebep gibi düşünmeleri yalanlar şimdi o yüzden diyorum ki mesela İbn-i Kesir'de Hüseyin'in talebesi mesela e, gözlerimizin önünden atıp gidersin ayetinin hafızımızın önünden bir ayetimizin önünden demiş bak tefsirde var ama e, şimdi bu gözü e, tevhid etmek değil mi göz çıkartmak şimdi bunu bunlar nasıl işin içinden çıkacak tekrar bunu hep yemek elde işte hepsini tek tek tek tek bütün hepsini alıyor e, bütün hepsini alıyor ve sonra şu sonca var bak bir sebep böyle etmiştir tabi kesinlikle değil mi adamdır yani kesinlikle yani çok bu tarif değil yani ee, şimdi adam bak kitaplarını öğrenmiyor ve böyle böyle cari hakkıdayız ve sebeplerini izliyor, izliyor kendini, kendisine göre bir şeyleri çıkartıyor ve geçmişte kim zayıf demiş kendisine göre onları bile beyan ediyor mesela böyle adam yani Şimdi tedris ettiği çok yerler var mesela e, mesela Kevseri Ehl-i imamlarından nakil yaparak kendisi akidesini savunmaya çalışan çalıştığı noktaların birçok yerinde mesela tebidete girmiş gitmiş birileri mesela bir imamdan bir söz almış onun arkasını sağını sonunu kırmış öyle sermiş öyle de çok batılıkları var şimdi evet. o yüzden şimdi bütün bu şüpheler bu bakılacak kitaplarıyla beraber gündeme gelecek ve insanlar diyecek ki mesela mesela örnek sana bir örnek verin mesela e, e, adamın bir sınıfına e, meclis sınıfı ya Rabbuka ve onlara kuşaktan sokça Sen Rabbin ve melekler bir gelecek melekler saksan gelecek ayeti Mesela e, diyor ki mesela e, Mesela Musa Abdurrahman anlaştırdı kasıttı e, Bu kuşakların kitaplarında da var çıkar çıkacak bence e, Diyor ki İmam Ahmet o e, Allah'ın gelişinden maksat e, onu söylüyor diyor ne diyordu Allah'ın mümkün diyor e, rahmeti, rahmeti diyor Allah'ın yani Ca rahmetullah buna benzer bir şey söylüyor yani Allah'ın rahmeti gelecektir diyor diyor ki İbn-i Kesir El-Bidaya ve Nihayda diyor ki e, e, e, Hâzâ la gudar aleyh yani bunun telefonunda hiçbir şey yoktur İmam Ahmet'e hiçbir toz dahi yoktur İmam Ahmet'in sabittir diyorlar bunu getiriyor şimdi ve ben baktım Bidaya ve Nihayda var mı? aynı lafı kullanıyor diyor ki La gudar aleyh yani bunda bir toz dahi yoktur bunun senedinde da İmam Ahmet'e de dayanıyor yani İmam Ahmet'e dayanmasında hiçbir şey yoktur al çünkü ne zaman bizim imamlar yani şimdi imamlar bizim imamlar yaptılar İmam Ahmet öğretmişti şimdi imam nasıl cevap verirler hani cevabı var erişimi dayanlarını bulamıyor ama işte dediğim gibi hakikaten bilim insanları çok teşvik etmemiz lazım ve ben bunu özellikle söylüyorum inşallah yani bu vaziyeti bu vaziyete işleriz aynen Allah için çok dikkat ederler verdiğiniz bütün bu kaydeleri mutlaka ezberle mutlaka ezberle yani hani sen bildiğin şeyi bile ilk defa duyuyormuşsundur sanki böyle hayatında ilk defa açıkları öğreniyorsun bunu böyle e, e, yani baklan Allah'a kaydede yani hiçbir kayda geçmiş olmasın ki derste Arapçasını ve Türkçesini ezberlemiş olmak kibir kaygı atlamayı çünkü inşallah daha bir akide edilmedik bugün de böyle günümüzde şimdi mukadime kısmı bugün de bitirmeye çalışıyoruz mukadime bundan sonraki derste artık mevzuya giriş olacak özellikle e, mevzuya giriş anında itibaren gelen bütün kaydeleri tek tek ezberlemem lazım tek tek ezberlemem lazım yani ben tutup mesela Allah'ın izniyle öğrendiklerimi bir iki kişiye öğretsem kendimi yetiştirdikçe bir kişiye yetiştirsem bir kişi tutsa etrafında bir kişi geçmesin ve Allah da bize nasip ederse böyle okumaya devam ederse belki ufak tefek ünlü bir yerde beklemesin en azından hani e, bütün şüphelerin böyle karşısında işte bulabilecek bu tür şüpheleri kitap, kitapla e, sohbetle yani derslerle savunabilecek hani Türkçe'de birkaç insan geçirse Allah'ın izniyle derler ya geleceği bir parlak olsun yani bu şekilde oraya bakmamız lazım yani bazı yerler bazı noktalara fedakarlık göstermemiz lazım vakit noktasında yani şimdi burada zaten Türkiye ortamın hani ilme çok müsait değil kimse müsait yani millet e, millet evine okunu götürmez zorunda çalışmaz zorunda yani bu insanlara demiyor ki sen de ilme bak işin ucunda bu ayrı bir yani en azından kişi boş vakitlerini iyi değerlendirme çalışmalıdır ki veya zengin insanlar en azından çocuklarından bir tanesini iki tanesini ilime feda etti Allah için yani bu adamın vardı iki üç tane var ama bu durum değil tamam diğerlerini hiç okutulmadı diğerlerini tüccar yapmış değil bizim zaten çalışmıyor ama bizim yukarı bağımdan böyle ki şey Allah için en azından bir tanesini daha ufak yaştaki eline var en azından bir çocukluğunda böyle bir engeli kuranı Kur'an ezberlesin şöyle bir yaşında bir Kur'an hıfına başlasın en erken şerefsiz 10 yaşına gelince kadar bir hafız olsun mutlaka bir ona özelleşsin sonra bu e, Arapça okusun yani böyle bu çocuk ergenlik yaşına gelinceye kadar ya hadis işte ezberleyin Kur'an'dan şu ayet ezberleyin Arapça okuyun böyle bir derdi kalmasın onları geçmiş olsun artık böyle ilme girmeye kaynaklara inmeye ders, e, ilmi ders kasetlerine ilmi derslerine girmeye hazır değil çocuk o yaşta yani böyle bakmak lazım hakikaten var ya bir kere bu çığır açılırsa Allah'ın izniyle bunun sevabı kıyamete kadardır hem de Türkiye'de de her şeyler değişir ya bakıyorsun etrafta kaç kişi var daha yani bu çocukların karşısında duran kaç kişi var değil mi yani o yüzden özellikle 70 milyon insan içinde yani bu kadar kalabalık bir insan içinde topluluğu içerisinde kaç kişi değil mi? Gerek hem bu akideyi kabul eden insanlar olarak bakılıyor gerekse de bu akideyi kabul etmiş insanlar içinde ünlü hevesleri hevesler olarak bakıyor ne kadar yani kaç tane ünlü hevesli insan var kaç tane insanın niyetinde var ya benim o oğlan oğlumdan bir tanesini Allah için ben ilme feda edeyim yani kaç tane böyle insan görüyor ne düşünüp şimdiden bile düşün yani ancak hakikaten bize böyle öyle bir çalışıyor ki adamlar çok güzel oluyor Temelden yetiştirmeye başlamışlar yani çocuk çocuklarını veriyorlar 4-5 yaşında altında adam 8 yaşında gibi hazır olmuş 8 yaşında ergenlik çağına kadar okuyor Arapça müştürmeden kaç sene oluyor bu en az 7-8 sene adam ayakta darbe kalmaya ergenliğe giriyor çocuk şimdi yani bizde yani yaşımız Mesela atıyorum gelmiş 25 30 lira yani anladığını daha ezbere bilmiyor değil mi? Arapça mesela hiçbir haberimiz yok ee, değil mi? Kaç tane hadisin hadis ezberlemiş Arapçasını değil mi? Kaç tane hadis biliyoruz? Yani 23 müşkül O yüzden hakikaten yani insanları ümmet için görmemiz lazım iyi okumamız lazım çünkü Allah şahit ben yani bazen çok düşünüyorum ve şöyle bir tabi bu şeytandan olduğunu biliyorum bu düşüncenin Allah'ın resmini şurada şöyle bir şey var şirkle gelmesi çok bir şey ifade etmiyor ama e, insanlar da mecbur bu kadar başına çünkü e, adamın vakti zaten şimdi ama yani en azından vakti olan insanlar da biliyoruz ve bunu görüp da işte buna vakit ayırabilecek insanlar da biliyoruz e, bunlar da bilinmelidir en azından bu insanlar oğullarını çocuklarını evlatlarını çözümleyebilirler birkaç tanesine ilmi feda verirler ihmal verirler kitabını okutu ergenlik yaşına kadar Türkiye'de kalır tutar burada Türkiye'de ergenlik yaşına gelince kadar hafız da olur dünya kadar hadis benim hadisini de Arapçasını öğrenirler ee, e, Arapça da öğrenir e, Kuşatın ergenlik yaşını çocukları okula yollarsın yani bir medrese yollarsın yani bu şekilde bunları ben bunu Ömer'e de şu için söyledim yani bu akide varsa da şimdi istiyorum Allah'ın izniyle şey yapalım önem gösterelim en azından hani biz böyle e, bir şeyler öğrenirsek en azından bu çocuklarımızı anlatırsak belki çocuklarımız ufak yaşta mesela ilmin zevkinin şuuruna varırlar bunun önemli şuuruna varırlar da onlar da baba zoru değil de kendi babasıyla yüksekliğiyle küçük yaştan kendilerini yetiştirmeye başlarlar inşallah ee, Türkiye'de artık evet ya alimler diyebiliriz yani çünkü diyorum hani şimdi Allah'ın hidayetiyle alakalı Allah bilhassa 40 yaşından sonra da ayrılmış olur ama aksiyon yani vakıa budur genel olarak bir adamın küçük yaşta yetişmesi lazım küçük yaşta bu kendisini yetiştirmesi lazım o inşallah bunu da bölmek istiyorum kısaca soru kısa kısa şimdi burada iki şey var. var onları da anlatayım şimdi bunlardan bir tanesi gelen şikayetlerden bir tanesi işte biz cümle dersleri çoğaltıyoruz işte sen işte Arapça dersi yapıyoruz Arapça dersi yapıyoruz bir de Arapça dersi yapıyoruz bunları işte kişiler bilmiyor daha da işte işte niçin işte bu dersler çoğaltılmıyor şimdi e, böyle şikayetler veriyor, yani bu dersleri çoğaltılmıyor başka e, e, mevzuları da işletilmiş işte bu tezimde de özellikle eğitim işte başka mevzuları da ele altına şimdi onu şöyle deneyelim söylesen de ölüyorsun yaklaşım benim hemen haftada bu bir günde atılmaz sabah ve akşam haftanın yeri günde atılmaz sabah ve akşam ve bu sabah akşam dışında, öğreyi de benim de kendime ait derslerim var işte e, Suud'daki canlı ders ortamları olacak onlara ben katılmıyorum da bir de bir de katılmıyorum ondan bir gün sonra bana ders katılıyorum e, banttan çünkü e, yapılıyor da bir gün sonra şey o ders siteye indiriyoruz ama dersi indirip öyle iştirak ediyorum yani dersin canlı haline iştirak etmiyorum onun kendine göre sebepleri var çünkü derste çok kaçırdığını not alabiliyor e, ama bir gün sonra bankın girilmiş halinde şey yaparsan oradan dersi durdurabilir notları alabiliyorsun şey yapabiliyorsun şimdi benim öyle programlarım var kendi halinde çok bir güvenlik şey, şey, sevgili işte Şeyh Ebu Ubeyd'in yazıyor işte Şeyh Muhammed Muhtar Şenfi onların dersleri derslerine katılıyor ee, kendime ait okuduğum programlar e, Türk'te okuduğum e, Türk'te ok, okuyup aldığım notları müracaatlar evde okuduğum kendime ait kitaplara yani kendime vakit ayırmam lazım çünkü benim eksiğim acayip çok yani o yüzden bu mesela sabah derslerim dışında akşam derslerim dışında bu arada kendime de birçok vakit ayırmam lazım okumam lazım Arapçada çok eksiğim var ne bileyim hadisinde çok eksiğimiz var akide eksiğimiz çok yani her mevzu ilmin bütün mevzuları eksiğimiz çok haddinden fazla az e şimdi kendine eksiğimden lazım şimdi ben e, hep insanlara ders ver ders ver nasıl çözümlerim için bir de ben öyle sabah akşam ders ver ders ver ders ver ne kadar ilmin ki e, Hadi ki 10 tane şey biliyorum adam bunları hiç okumadan üzerine bina etmeden anlattım insanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tıkan var bunları bunları e, anlatacağım Şimdi şu şey anlatayım sonra ne üzerine bina edeyim Şimdi okumam lazım şimdi bir olaya böyle bağlamak lazım Tabiri caizse bana karşı mesela biraz misafir olmak lazım Şimdi benim okumam lazım Çok eksim var Bu yer dediğim gibi boş durmuyorum Allah'ın dostu Sabah 7 hafta, hafta 2 7 gün sabah tarihinden sonra ve akşam dersin ama bu derslerden sadece bizim ders kaydediyor sadece e bunun da sebebi var öz, özgürlüğün hakkında gör mesela mesela sabah biz üç gün yapıyoruz sana ders üç gün yapıyoruz Abi, üç gün üç gün yapıyoruz Arapça ve Arapça'da yaklaşık iki saat ders yapıyoruz ee, toplam altı saat yapıyor bak üç gün sabah namazından sonra iki saat e, bizim biliyorsun Eyüp Kalın ders yapıyoruz haftada iki gün e, onun için muhtemelen zaten şimdi biz bir akıda kitabı var onu okuyoruz çünkü e, Eyüp Arapça bilemeyiz Arapçada bir sıkıntı yok Arapça bilemeyiz tutuyoruz e, okulun akıda kitabını alıyoruz elimize böyle bir saat boyunca bir okuyorum yani böyle akide işte okuyorum diyorum ki işte mesela şey işte maifudu hâzâ hâzâ okuar ve sallallahu aleyhi ve sellem nuzulde Rabbi tebareke ve teala kulüleyin mana, mana hâzâ ennen nuzul böyle okuyoruz hiçbir tercüme yapmadan ve bir şey izah etmeden böyle dümdüz okuyoruz Arapça Türkçe'de çevirmiyoruz yani maksat e, hakları için toplamalım bir kitap okuyalım bir kitaba başlayalım ve onu baştan sona bitirelim hani kendini tutsak o kitabı okumayı niyetlendik belki tembellik yapacağız sabah kalkmayacağız veya kalkacağız az okuyacağız yeterli e şimdi bizim, bizim ders, bu dersin yüklemenin bir ayeti yok Arapçada e onu da okuyup geçiyoruz onu da eklemeyiz sayısı gözükmemek onun dışında kalan işte bu 5 gün onun dışında kalan 2 gün kalan 2 gün sabahından ondan sonra kendi bir programı var yani Şeyh Yusuf Erel Atiyet'in kitaplar var onu kendim takip ediyorum akıl alakalı onları okuyorum kendi programına falan şimdi o ikilini dolduracağız benim programını söyleyeceğim onu anlatacağız şimdi akşama görünce e, şimdi biliyorsun akşam nerede ben ders yapıyorum Osman Bey'de şimdi orada 15-20 kişi var Osman Bey'de yani 15-20 e, kişinin %90'ı daha ki de yeni öğrenmiş yeni öğrenmiş bu sünneti ilk defa bunlar bunları bizim okuttuğumuz yani böyle daha yeni başlayan İslam, iman böyle işte kitap sünnete sarılmak daha böyle hani böyle selefi olacak öyle sünnet olan insanların böyle bildiği şeyler şimdi bunları dükkanın da bir hadisi yok bunlar herkese bildiğini yazıyor daha yeni başlayanlar için e, her yerde görebilecekleri görebilecekleri mezarlar şimdi bunun bu kadar sürücü dersin de şey yok hacet yok yüklendim e, aralarında esnaf şöyler e, bir de hani onların dersini niçin şey, şey yüklenmiştik şimdi düşün ya da adamlar e, yeni yeni e, tam bunlar namaz kılan insanlar geçmişi şey, adamlar güzel yani namaz kılandığında insanlar ama adamlar da ilk defa açılıyor haberler şimdi cemaat bir ses kaydedip öyle ya bunları kaydediyor şimdi Anlatabiliyor muyum? Yani, böyle çok basit mevzular temel böyle bunlar anlaşıldı bunlar da her yerde duyulan görülen meseleler şey. bunun kadar kitap var burada adam başına mutlaka yani hani basit azamak yani hani bir ders böyle belli bir seviyeye gelmiş insanlara anlatılacak ki veya böyle önemli mevzulara gireceğim derinlemesine tavsilatla anlatacağım ki kızını yüklenmeye değilsin e, pazar kişi şey yapabilir e, şimdi dediğim gibi hafta 3 günden hani e, işte kız kardeş arasına dalga değişti belki ve evden bozuyoruz e, şimdi ha o da ünlü o da kimdi o da çok güzel e, ünlü güzel atıyorum bazı bir seviyede geldi akide okuyoruz ve okuyoruz hadisleri okuyoruz okuyoruz e, e, o onu da yürüyerek çözmüşler ben ben ufak tefek böyle anlatmışım ama akide derslerimiz elhamdülillah yani bayağı bir şeye gelmiyor. Hafta getiriyor aynı bir ders öğretmeni gibi kağıtlar kalemler tahta çiziyoruz anlatıyoruz akideyi yollara da e, değiniyoruz ve tafsiratla anlatıyoruz Arapça kaydeler oluyor sonuçta Arapça okuyorlar yani hanım biraz bir defa işte kız kardeşim okuyor hala da okuyor bizim de şeyler yapıyor üniversite orada okuyor e şimdi bu, bu da haftada 3 gün yapıyoruz. E bunu zaten yapıyoruz. Sonuçta içinde bayan topları yaptık. Anlatabiliyor muyum? E şimdi bayanlarla yaptığımız ders bunu da yükleyemeyiz. Burada böyle bir mağdurluk var. E, Perşembe dersini biliyorsun. E, zaten. E, Cuma işte milli görüşü yaptığım dersi biliyorsun. E, Cuma günü derste e, dersi yükleyemeyiz. Ortada adamların bir görüşü önemli. Bir görüşe gelen insanlar. Yani, e, adamlar namazında niyazında masjidden azarlar değiller insanlar şimdi orada fıkıh dersi yapıyoruz orada ama e, yaptığı ki akide mevzularına değiniyoruz e, şimdi orada akide atmamışlardır anladın yani e, bütün dersleri tabir gayet ne var mazeret yoksa e, hakikaten bunlar yüklenmez mi yüklenir ama bir faydası olmaz bir faydası olmaz o yüzden yani çünkü mesela bazı arkadaşlar ee, var biliyorlar benim e, hakkımda bir sana akşam dersim olduğunu ve ikisi sahip oluyorlar niçin anlıyorlar için ben diyorlar ki işte e, üşendiğimizden veya ne bileyim işte gerek e, işte takmadığımızdan böyle bir şey yok şimdi ne var demektir şimdi ben dedim ya haftada iki gün normalde şimdi şey sabah namazından sonra beş gün benim dersim var işte işte sen üç gün yapıyoruz işte evde üç gün falan o iki günde benim kendi programı bulundum sabah namazından sonra sabah fiskal şey onları iptal edeceğim ve bu sabahın sabah namazından sonraki dersleri bulacağız ve katılacağız inşallah şimdi bundan duyurabiliriz ne bulacağız Allah'a Evet, Bundan sonra evet buradan buraya yapalım kısmetler bu derslere dağılın insanlarla bir şeyler Pazartesi de ne yapacağız? Pazartesi ve Perşembe günleri ekstra ders yapacağız toplam Pazartesi günü Pazartesi inşallah bundan sonra her pazartesi sabah namazından sonra fıkıh dersi yapacağız ve, ve akide dersi yapacağız ve bunlara bunları da kısıtları yıkacağız ve biraz inşallah bu akide dersleri daha daha fazla insanlara da olacak şimdi onları beyan edelim önce pazartesi hangi ders dedik? fıkıh ve akide fıkıh ve akide mi? neler okuyacağız onları beyan edelim şimdi fıkıhtan İbn-i için milletin bu kadar olmaktadır ve İbn-i Teymiye'den önce çalışmıştır İbn-i Kudan Tülmahdisi'nin Umdetül Fıkh adlı eserini okuyacağız Umdetül Fıkh adlı eseri yaklaşık 200 sayfalık bir fıkıh risaleti ama nasıl fıkıh risaleti ee, bölümleriyle değil sadece mevziyatı mesela diyor ki mesela su temiz yaratılmış önce bir başlık atıyor kitabın usulü diyor ki kitabı su temiz yaratılmıştır sonra e, diyor ki işte o su hadetten ve necasetlerden sonra diyor ki işte necaset elbisene geldiği zaman böyle olsun böyle bir, bir anlatıyor bir yüz yazıyor ve bu Kur'an diyor ben bunu muhtasar özet yazdım talebeler bunu ezberlesin diye bunun kadime de söylüyor şey talep üzerine yazdım talebeler diyor ki bize muhtasar bir şey yazdım bunu ezberlesin ve bu Kur'an diyor ben hiç ayet hadis biri e, vermiyorum bunlara sadece her bakta bir tane ayet bir tane hadis söylüyor orada da teberrük olsun diyor yoksa delil olsun diyor neden çünkü devam ediyor ben bunu muhtasar olarak yazdım özet olarak yazdım talebeler buna ulaşın ama içindeki bütün İslam'daki hemen hemen bütün fıkhi mevzular var 30 sayfa içinde ama cümle olarak diyor <laughs> ki mesela namazın şartı şey abdestin şartı mesela diyor ki mesela şey namazın şartı diyor ki mesela altı hemen sayıyor altı işte diyor ki bir taharet işte diyor ki iki kıbleye yönelmek böyle sayıyor mesela <laughs> ama demiyor taharet belirli bu kıbleye yönelmek belirli bu bunları kendimiz nerede belirlendireceğiz Mesela bu hangi bu e, hangi kitap İbn-i Fıkhat İbn-i Fıkhat kim İbn-i Kudan'ın İbn-i Kudan'ın Hanbeli alimlerinden bir tanesi bu da Hanbeli Fıkhat bu kitabı e, e, ben bu kitabı okudum Şeyh Abdül Fatih'in aklımdan ben de e, e tabi burada e, sadece yani kitap Hanbeli Fıkhat bizim delillendiriyor tercih edilen yerleri tercih edilmediğini beyan edeceğiz neden tercih edilmediğini delillerini şey Kutuplar arası geri gelme münakaşa yapacak Çok önemli bir eser inşallah fıkıhta çok güzel Yani Arada İslam'da yani, ah, Abdestten tut Alışveriş mevzuları ve nikah Demek yani aklına geleceksin Tüm mevzular içinde mevcut halal hepsi içinde mevcut ama cümle olarak yazmışlardır mesela demiş ki kul kalma utanmıyorum su temiz yaratılmış ilk mevzudur mesela hem de demiş ki su temiz yaratılmıştır sonra ne yaptın onu şartlara başlayacak suyun temiz yaratılması nedir işte Allah Kur'an'da buyuruyor ki insanın insanın emanı tahırını yoktan konusunu dedik işte suyun temiz olduğunu başkaları şey diyor ki şey şey şimdi şu su temiz misale özellikle ben bunu hem Bukhari nakırda ettim hem de Muhammed Mustafa Şimşek için ders ortasında ee, şey yapıyorum takılıyorum böyle Bunun taban mazmut Resul'da 6000 yıl yaşıyordu hasıda Muhammed Mustafa Şimşek'in de hasıda bir yaşıyordu şey akşam ee, bu kitabı bitirmedim ama kitabın büyük bir kısmını bitirmedim ama onun içindeki mevzuları sonra devam ederek takip ederek okuyoruz yani internetten takip ettiğimizden ee, sonra şimdi e, bu kitabı ezberletiyle bunu ezberledim kadar kurukan ma'uta huve mutahhirin mutahhirin aslat ne nezakat fe izâ belagan ma'ukulletin ev kâni carinden ne su şey illâ ma gayre levni ve ta'ın gayrin ve kitaptan ezberledim dedim böyle ezberler bitmişler yani ne oluyor adam sana bütün fıkhi mevzuları bir cümle halinde veriyor mesela bir mevzu anlatıyor o mevzuyu bir cümle anlatıyor böylece iki sayfa İslam'daki bütün fıkhi mevzulara değinmiş iki sayfa içinde sonra ezberlerin cetvel şeklinde mevzular kafanda her mevzu hüküm olarak sonuç olarak kapandı sen o sonucu çağırıyor geri kalan sanı belirlendirdi şimdi biz bunu daha çarpılarında okuyorduk talebe okuyordu şimdi diyor ki hudu kalma atıp olan işte kamet edildiği saat bir dünya anlatıyor içindeki fıkhını anlatıyor eserler otumun anlatıyor bu hamdeli fıkhı diyor suyun desin mezirli hamdeli bir hamdeli fıkhı okuyor ama biz tabi e, Hanbeli fıkhı öğretmeyeceğiz bu e, Şeyh bir şey söylemiş onu belirlendireceğiz belirlendireceğiz e, yoksa e, yoksa e, delili o zaman doğru olan ne kimle demiş hangi delili getirmiş mesela arası mevzu geri geldi mevzu münakaşa edilir mesela bir mevzu ve mütebarkına itilaf edilmiş bunların delilleri kim, kim kime nasıl cevap almış sonuç tercih edilen görüşler şey. bunları delilleriyle böyle bir şekilde tabi bunlara böyle artık bir yavaş şimdi bize takip edelim mesela ki temiz de yapılmıştır nezaketlerden ee, ve taharetten temizler böyle bir cümle var şimdi işte bu nasıl zaten gelecek hemen anımızda böyle bir şey. derslerini geçirdik böyle böyle e, İbn-i Kudame de büyük alimlerimizdendir ve selef tahsilisi şey de seleftirdir İbn-i Teymiye'yi diyorum için fıkıhta diyor ki ee, ma dekhala şam ba'del evzai esraf min İbn-i Kudame diyor ki Şam'a diyor Evzai'den İmam Evzai'den sonra İbn-i Kudame'den daha fasih bir isim görmüştür daha fasih bir isim görmüştür İbn-i Teymiye söylüyor İbn-i Kudame işte Şam'da bir isim olsun ya olmasın Müteahhit'in zaten bir de tecrübesin buna kadar Ne diyor ki Müteahhit'in lafı var Ben diyor hiçbir fırka yok ki o fırkayı kim çıkarmış Nerede çıkarmış ne zaman çıkarmış bilmiş olmayan Hiçbir fırka gelmiş olmasın Öyle adam Bir şeyler var ki Böyle bir şey Yani bir şey Yani bir şey Yani bir şey yani bu kadar öyle değil işte bu ümmetin fıkı olsun pazartesinin hafıza değil ama pazartesinin iki ders içinde nasıl e, işte bu Arapça dersleri bu akide dersleri bir iki ders içinde Arapça akide orada da ne okuyacağız dedik pazartesinin fıkı ve akide e şimdi akideden ne okuyacağız akideden el-mufid el-mufid fi mühimmat-ı tevhid adlı otorofid okuyacağız el-mufid işte bu dedim ya burada Hanza'da 3 gün ders yapıyor tamam işte kısa yazı bazı falan gibi adam işte onlar da okudum kitap mı bu, kitap, bu kitap Muhammed Abdülkadir Ata Sufi bu yaşıyor Medine İslam Üniversitesi'nde akıllı doktor almış mümkün Mahsuldan sonra doktor almış mümkün Doktor Beyaz bir kitabın ismini söyleyeyim mi? Çok uzundur Benim Allah'u alem duyduğum en uzun kitap isimlerinden bir tanesi Nasıldı? Bakın hmm, kitaplar bende bakıyorsun Çok değerli kitaplar Abdurrahman Mahmut var bizim büyük alimlerimizden İşte geçen sene falan e, gelmişti Türkiye'ye e, İşte ziyaretini falan kitapları bir iki gün beraber yazmıştım Allah'a falan Şimdi şimdi Kolonu da Bu kazanmışında Arada Allah 60 kişi yanmıştır Yakın temas 60 kişi yanmıştır Mümkün ziyafı bir çıkın Adamın gözlerinde oturtamışsınız Ve ona sordum Ve kolay kolay böyle muhafızlardan geçmiş kitabını tasvip etmedim Çünkü kendisi Herkese alim Kolay kolay Bu kitabı söyledim mi? Şöyle oldu Zamanını tavsiye ettik var zaten Benim Şeyh İbrahim Müşevdi Şeyh İbrahim Müşevdi ders daha ders Şeyh Sırf'dan kitaptan başladı O kadar önemli bir kitap Onu da rantına yazdırdım Onu mutlaka alırlardı Şu doktor sağlamış içik ve adama bunu 10 senede yazdı O kadar önemli olan bir kitap Bu kitabın mazisini, bu kitabın içeriğini değerlendirdim İçeriğini anlatayım bu seni bir ay teşvik edebilirim bir ay daha böyle sana şeylere önemliyorum böyle ee, niye bir kitabın için subhanallah الأصول التي بنى عليها المبتدئة مذهبه في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأصول التي بنى عليها المبتدئة مذهبه في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله işte müddet mezheplerini üzerine bina ettiği usuller bak mezhepte kelamı usullerine ele alıyor sonra verreddu aleyna min kelam şeyh İslam İbn Teymiye Rahimullah İbn Teymiye Rahimullah'ın kelamından da onların usullerine de diyor yani ne yapmış bu adam adam mukaddemede beyan ediyor diyor ki ben ben 10 sene boyunca gece gündüz İbn-i Teymi'nin basılmış ve basılmamış el yazma bütün eserlerine ulaştım ve hepsini baştan sona okudum bitirmiş 10 sene boyunca gece gündüz okumuş onun sonra işte yapmış ben diyor doktorumu şey adam ne kadar sandı adam tutup bir mevzu alırdı oğlum çünkü sen onun araştırdı hemen doktor için için aldı münakım için yaptığı bir üniversitede hemen alabilir doktor kariyerinde onlar var ama adam o kadar sanırım ki 10 sene akıl etmiş sonra yazmış bu çok önemli mesela diyor ki usullerini alalım elade diyor ki bunların en büyük usullerinden bir tanesi mesela Cevher Araf tutuyor bir kitabın 200 sayfasını Cevher, Cevher Araf'ı bir tanesi akıl ve nakıl usul yazılmaz mesela münakaşa başka hangi ölçüm üzerine bina yapmışlar akıl olarak yok nasıl akıl metinlerini de bile tutmuş en özgü almış adam 500 sayfa olan varmış böyle ee, işte işte bu kişi bunu atasyofi edilmiş işte bu kişi el mutif mühimmat-ı tevhid diye bir esere yazmış bunu atasyofi da almış onu okuyacağım inşallah yürüyüyor tevhidi ağırlıklı ama içindeki her mezze dönmüş ve la beradan tut Zübüliyetin ee, sen tut isim sıfatın hepsi şey var içinde Hepsi bir büyüklük yapım aynının onlardan da içinden bahsettim Ama ağırlık işte Zübüliyetin Şimdi kitap mesela öyle bir malumatlar vermiş ki kolay kolay başka kitaplarda bulamayacağım Çok güzel bir tertibi almış kitabı Sıkılmayacak bilir yani mesela demiş ki e, işte akide ne anlatmış şimdi akide işte demiş ki akide akide İslam'da ilk mükreden akide isim sağda zaman akide denmez akide isim yok İslam'da inanmasına gereken şeylere ne diyoruz biz yani kalimdan usullere ne diyoruz akide diyoruz o neden akide denmiş onu anlatıyor bunu İslam'da kim demiş onu zalim demiş onu kitaplara var tanımlanmış böyle bütün bu malumatlar da var çok güzel çok ünlü bir kitap Kur'an okuyacağım için o zaman pazartesi iki ders onun için o kısar ne? Bu i Kudamet'in ilmini önünde bakıyorsun tamam Akidede Akidede de El-Müfid fi mühimmat-ı Ne demek El-Müfid? Müfid fayda veren Fi mühimmat-ı tevhid Tevhidin mühimmatlarında fayda var Yani en böyle genel ucu güzel almış o kitapta toplamış biz onu hem okuyup tercüme eder Türkçesi yazdım Kur'an okuyup ben tercih edeceğim hem de şer, yani bizim yetimde şer etmeye çalışacağım anlatmaya çalışacağım işte çok önemli o kitap o kadar yani kaybettim ee, başka bir tartışmadır başka bir tartışmadır perşembe günleri hadis ve Şimdi fıkıh ne? Yine bir fıkıh Evet zaman haftada iki gün olmuş oldu fıkıh Pazartesi ve Perşembe Ümmet Ulanların ümmetin fıkhını yapıyoruz Bugün müşide yapıyoruz ee, O zaman Perşembe Pazartesi fıkıh ve akide per, Perşembe fıkıh var Bir de hadis hadisten ne okuyacağız? İmam Beykonu'nun Beykonu'nun ve Efe'nin okuyacağız Şimdi Beykonu'ya tabi ederse ona hani, tarihi çok eski olmaması ile beraber kaynak çıkartılabilir Beykundu tabi ederse şiir şiir değil de nazım şeklinde yazılmış nazım şeklinde yazılmış bir eser ben hemen onu bir getireyim oradan unutuyorum ki şeyden düşündüğüm gibi kitabı getirdik şimdi El Beykundu daha İbn Muhammed bin Nusret'e El Beykundu Bismillah Şimdi bu kitabın aslı kaç sayfa? Bir buçuk sayfadır Kitap bir buçuk sayfa Hadis yoluyla alakalı Nasıl yükseldi şimdi? Şimdi bu, bu bir buçuk sayfa okutacağız Yani bu şart olacağız Şey e, bir buçuk sayfa, iki buçuk sayfa Ezberler bu iki buçuk sayfayı Şiir şeklinde bu Mesela şöyle başlar Ebu Dağ'ın sallallahu aleyhi ve sellem Ala Muhammed'in kavlen ve yeni ölçüde الذين أخفان الحديث يده كل واحد أتى وحده وأوله الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم ولم وأرض يرويه أبر ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن معروف طرقا وغدت رجاله لا تستحره اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن حسن قصر فهو الضعيف وهو أكثر من قصر بشكل nazım yani şimdi bunun için yapmış böyle nazım çok bulursun akide de bulursun Müslüman Seferani'nin yazdığı akide bulursun çok bulursun ee, e, e, neden eskiden alimlerin alimler böyle çok yaparlarmış mesela mevzu anlatacaklar nazım şeklinde e, talebeler akılda kalır bir kere bu şekilde özlerleşir şeklinde bir daha unutmasın Allah'ın böyle yakalanmış talebe hem bunu özelleşin hem özelleşin hem de bu Arap dilinde yardımcı olur şiir kalıplarını böyle manalarını anlamak önce bu kalıpları irad olarak tek tek çözüyor mesela hadis içinde anlattığı mevzulara böyle bir şekilde yani şimdi bu metni böyle konuda iki buçuk sayfa hadis mustalahıyla alakalı hadisinde hadisin mutabakasız yani zayıf nedir, sahih nedir, şaz nedir, şazın kısımları, sahih kısımları böyle bunlar bunları hepsini anlatacağız ee, şimdi bu konuyu bizim hala günümüzdeki alimlerden dair birçok şaheden alim var bunlar mesela bunlardan bir tanesi Ali ibn Hasan ibn Ali ibn Abdülhamid el-Halebi el-Efer Rabbani'nin en büyük talebelerinden bunu şahit etmiş iki sayfayı kaç sayfada şahit etmiş bak o kitap önünde 74 sayfa Önce anlatmış bu 2,5 sayfa 2,5 sayfanın adını Şeyh Hüseyin'in mesela şarkıdan adını Şeyh Hüseyin'in biraz daha geniş tutmuşlar bunu Şeyh Hüseyin'in e, ee, yaklaşık işte 120 sayfa bölümü şarkılamış mesela işte bu, bu, bu şarkının ismini mesela Erdoğan talebesi Tarikat-ı Eseriye Alel Menzum Etil Beytmeni'yle ismi varmış Şeyh İbn-i Seyyid'de Şerh-i Mevzumet'in beyazınca ki Mustalahal hadis ismini vermiş Ve başka alimlerimiz de mesela bunlardan bir tane Abdül Kerim Elkule'ki günümüzün en büyük muhaddisleri arasında yaptı kendisi Günümüzün en büyük muhaddisi Sadece muhaddislik yönü yoktur bunun adam alimdir, allamedir yani O kadar seviyorlar şey ki işte bu manzumatul beykonu işte bu manzumaları bu şiir şeklinde manzumaları yani İmam Beykonu tutmuş bu hadis mustalahını işte sahih nedir, zayıf nedir mesela bak şimdi buradan biliyorum sahih ne demiş demiş ki evveli fasahihu huve maktasallı iknadı ve velen müşezzü evli adi yarıyuhu adrın dağdetun an meslehi muhtemedin fil baktığı ve naklihi bak bu şekilde tartı tartılmış ne geliyor ki evveline sahip şimdi bu kısımlardan ilk yükleyeceğimiz sahiptir ve bu o sahne ma ittifakı muttası olacak isnadı isnadı muttası olandır ve lem yuşez ve lem yahal illet bulunmayacak şart olmayacak verdiği onu rivayet edecek adılın dağılıtın annesi adaleti ve baktı iyi olan rivayet edecek annesi mutlu birbirinden rivayet edecek tamam mı? yani bir de ne yapıyor ilanın daha sonuna olmaz. o yüzden şey hemen dinazından çıkarıp bunu hayal için tarifini yapacağız tamam o maçta tarafına doğru bir nakil adlı bir tanrı gibi giden mükemmel bir gayrı şüphün ve illa bak böyle bir tarif yapıyorum size o zaman bunun içinden kaç şart çıktı herhalde şimdi sayacağız 4 veya 5 hemen anlatacağım tek tek tamam bu şartlara değince onu bakalım sonra işte zayıflık şey. sonra işte hadisten aziz var sonra neymiş ne var sonra neymiş şey var bu hepsini tek tek anlatacağız Şimdi uzunluğu iki buçuk sayfa ama tabi çok da deneyeceğimiz şimdi bakıyor şimdi sürecek yani artık bu birkaç ay götürecek bu mesela bir ay bunun bir üstüne yetimi çıkardan anlatacak sonra mesela şey okumuş yetim almışlar şey inşallah İbn Hacer'in mesela e, Muhammed'in fikrini okumuş hadis yolunda onlara biraz daha üstleniyor sadece benim böyle müsaade olmuyor daha böyle bir şeylerden bir şey olmuyor ee, o yüzden e, şimdi toparlıyoruz diyoruz ki pazartesi günü bütün dersleri toparlıyoruz diyoruz ki pazartesi günü fıkıh ve akide var fıkıhtan ümdeki fıkıh ibn Kudan'ın ümdeki fıkhını okuyacağız tabi burada fıkıhta Allah'ın böyle münakızlar olacak bütün bildiğimiz görüşlerin delillerini tekrar edeceğiz güzel noktalarını belirteceğiz beyanında lütfen ee, akidede işte tabak şimdi şimdi açıklarım el-mufid fi muhimmat tehdit etserek muhimmat nasıl hükümet ee, e, e, Tabi bunu işte akideti vasıtlığı ve Arapça dersliği devam edecek Çarşamba ilk olacak Perşembe Perşembe Akide ve hadis edecek şey. şey Fıkıh ve hadis edecek şey. Fıkıhta işte yine Pazartesi yine ikinci Mutlaka onun da fıkıh Yine bir de hadis Akide e, okuyacağız Hadis müstalah ve hadis okuyacağız Müstalah ve İmam da okumayı okuyacağız e, işte nazımdan işte meşahlarında yanında okuduğum kadarıyla ve kitaplardan müracaat ettiğim kadarıyla ben anlatacağım inşallah bunlar tek tek önce Türkçe soracağız bunlar tek tek şeylerdi iradına değince çünkü şiirleri çözmek zordu irade değindikten sonra Türkçe karşımda aldıktan sonra tek tek anlatacağız bu şekilde sonra Cuma günü yine Atlet Üniversitesi'ni Arapça'dan Cumartesi öğütlerini kadar bizim akidesi vasfı o zaman e, haftada 3 gün akidesi vasfı gün Arapça 2 gün fıkı bir gün de ekonomi öyle mi abi? tabi tabi 3 gün akidesi vasfı haftada 3 gün akidesi vasfı ve Arapça 3 gün akidesi gün de ekonomi değil mi? Bir gün beykunlu, o bir gün beykunun olduğu gün içinde şeyler var fıkıh da var fıkıh, fıkıh var diğer gün akıda yine fıkıh şimdi böyle ne yapıyor aslında? 5 gün 10 ders 5 gün 10 ders geri kalan 2 günde e, dedim ya eğitimde okuyoruz onda da bir ağaç kitabı okuyoruz günümüz aramızda onu kaydettiğimizde okuyoruz şimdi onda biz işini şöyle inşallah şimdi eğitim bıraktığımız bu kitap ee, kaç yüz sayfalık kitap şimdi bu, bu kitap bizim Eyüp'te haftada 3 gün salı 346 sayfalık kitap biz onun kaçıncı sayfasına vardık 243 sayfa yani 100 sayfa falan kalmış bir şey derste yaklaşık 15 sayfa okuyoruz şimdi 2 haftada haftada kaç sayfa oluyor 30 2 haftada 60 o zaman yaklaşık 3 hafta geçecek 3 hafta sonra falan da inşallah Öğütler başka bölümlerde okuyacağız Aynı hani bu mevzu işte bu yılda işlediğimiz dersler bu içinde olacak Yani Tanka'da yazmakçıda vesaire Türkçe öğretler Bir mevzu çekeceğiz Şimdi onu burada anlatmayayım Öğütle kararlaştırdık mı okuyacağım diye ama e, değiştirebiliriz çünkü kararsızdır ihtimalen İbn-i Hüseyin'in kavadır mesela olabilir ee, ama değiştirebiliriz sana bir, bir buçuk ay sonra falan da şey bir, bir buçuk ay sonra üç, üç buçuk hafta sonra falan da bu iki bu şeyi de yapacağız inşallah bu iki gün de yapacağız o zaman haftada 15 ders falan şey olacak yani böyle kaybedilecek bunun hepsini takip edeceğiz bundan sonra böyle bu şekilde bu duyuru yapmış olan insanlara şu Ahmetçi ağırlığına gidersin Ahmetçi'nin çıkın İşte o haftada iki gün böyle bekleyeceğiz inşallah Bir de bu akşamları Şimdi bu saydığım sabah yedi akşam yedi gün derslerin dışında Var mı? Öyle de var ama bu bu dersler birbirleriyle onları ben bitsin yani benim mahalleden o da ders içinde değil sanatlar içinde yaptığım şey olduğu için onun da ekranında hareketi sanatlar içinde yani bu sabah bütün dersler bitince şimdi o zaman diyorum çoğu akşam hiçbir ders yüklenmemiş oldu şimdi onlara da başka bir çare buldum yani o da dediğim noktalarda yaptığım dersler zaten ona yüklen ben akşam iki arkadaş var onlarla da akşam hmm, yazılarda hmm, ders yapmaya karar verdik ama şu önce şunların hepsini toparlamamız lazım çünkü hepsi kafamızda vakitleri falan onun üzerine bina edilmiş. akşamları da e, iki dakika eklenmiş eklenmiş inşallah onlar da Arapça olacak şey, Arapça olacak onlar da Türkçe olacak e, akide değişik eserler inşallah onlar da ülkenin böyle bir şey olur inşallah daha bir ders toparlanabilir evet bakalım inşallah şimdi biz bugün hani boş geçmemesi bağımında ve dersin başında da söyledik akidet ruhahtır en için ders var bir şartı okuyalım en azından şey olmasın yarım saatte okuyalım yarım saatte okuyalım şu an gibi ben de açayım şunu nerede kalmıştık en son şimdi şöyle kaldık hmm, evet Şimdi İbn-i Teymiye ne demiştir Rahmanullah Bismillahirrahmanirrahim Vesselam ala Resulullah Demiştir ki Bismillahirrahmanirrahim Anlattık bunu hepsini değil mi? Sonra dedi ki Elhamdülillahillezi ersala Resulahü bilhuda ve dinil hakkı Liyehzerahu ala dini kullihi ve kefa billahi şükriyen Bunun hepsini ne yaptı? Ee, şöyle bir teymiye bize ne yaptık anlattı Sonra İbn-i Teymiye diyor ki Ve eşhedü en la ilahe illallah ve la şerike le ikraran bihi tevhide mukaddimeye devam ediyor söylüyor ki eşhedü enne Muhammedun abduhu ve resulü sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen nebiyle diyor sonra kitabına giriş yapıyor şimdi hani biz nasıl derse başladığımız zaman besime geçiyor sonra salat ve selam veriyoruz şimdi bir tane kitabına başlarken besime de verdi salat selam işte bu besime de salat selam anlatıyor sonra açılıyor şimdi burada okuyalım biraz şimdi e, şöyle yap İbn-i o e, lafızları italet yorulmuş orada beyan et İbn-i ve halife yapıyor şunu alır evet. sesini inşallah ee, İbn-i Teymi'nin ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur bir yok ettir onu yok yoktur bunu ikrar ederek ve onu tevhid ederek söylüyorum ee, Hamle Rab sana devam ediyor şahadet'in anlamı şahadet bir şey hakkında bilerek haber vermek şahadet bir şey hakkında bilerek haber vermek bunun doğru olduğuna ve sahip olduğuna inanmak demektir İkram ve ikram ile birlikte ölmedikçe şey ve bir hırçı kılıç ve kalp ile bir birbirine mevzuya fakat etmedikçe şahadet mevzular değildir Şimdi o zaman şahadet neymiş? El-İhbar-ı bir şey an ilmihi ve itikam inandığım ve inandığım bir şey şahit şey. Şey. o yüzden biz ne diyoruz mesela la ilahe illallah'ın şartlarından bir tanesi de çünkü neden la ilahe illallah şehadet etmek diyor ya hadisin hadisin birisinde yani la ilahe illallah'ı bilmek diyor aslında çünkü şehadetin manasının içinde ilim vardır şehadetin çünkü neden biz ne dedik bak o geçen dersi dikkat edelim dedi ki şehadet nereden alınmıştır şehit nereden alınmıştır ya, ya bilmek ve haber vermek manasına gelen şehadetten alınmış e, şehadetten alınmıştır değil mi veya e, işte e, hazır bulunma anlamına gelen şehadetten anlayacağız demiş bak işte şimdi burada şehadet geldi şehadetine diyor ki bilmek bildiğin bir şeyden haber vardır o yüzden e, şehadetin manası şahadetin manası şudur bildiğin ve gördüğün ve inandığın şeye haber vermektir şahidin aslı aslı halde aslı halde, e, aksi halde buna yamanlı şahitsindir şehadet vermektir o yüzden mesela e, şu an için mesela mahkemede birisi şahit olarak çıkıyor bu büyük ünlünün savunma adına neyi dayanetme adına çıkıyor kişi bildiği, gördüğü, inandığı, hazır olduğu bir şey bildiğin adına çıkıyor aksi yalancı olacak hmm. o yüzden şehadet kelimesinin içinde zaten ilim de yani ilim mevcut şehadet kelimesi ilim olmayan, içinde ilim olmayan şeye Arapçada, Arap dilinde şehadet denir Hadise diyor ki eşhedü en la ilahe illallah hadiste de var değil mi? yani Allah'tan e, başka ilah olmadığını şehadet etmem değil mi? Şehadet etmediler ki şehadeten la ilahe illallah değil mi? Allah'tan başka ilah olmadığını şehadet etmem o zaman la ilahe illallah şehadet etmem yani manasını bilmem demek aslında hem bileceğim hem de onu haber vereceğim çünkü şehadetin içinde başka ne var mıydı kelime olarak? bir şehit şehadetten alınmıştır çünkü şehadet bir şeyi bilmek ve haber vermek demektir o zaman sadece şahadet kelimesinin içinde bir şeyi bilmek ve o şeyden haber vermek o yüzden diyor ki tamam şehadetin mana, manalarından bir tanesi şehadetin manası içinde bilmek ve haber vermek var o yüzden bir insan diyor ki eşhedü la ilahe illallah yani ben onu biliyorum ve bunu bilimle söylüyorum diyor çünkü yüzü oluyor münafıkların kelimeleri şahılar benim münafıkta Allah'a ve münafıkın görülür bunu dilleriyle söylemiş olmakla birlikte yalancı olduklarını belirtmiştir neden? çünkü şahadet neyi gerektirir? ısrar boyun eğmeyi gerektirir yani boyun eğmeyi gerektirir e şimdi e, bunun yetmediğini görülür şahadeler şey e, münafıklar ne diyor? sen Allah'ın Resulüsün değil mi? Allah'ta, Allah'ta ne diyor onlara? değil mi? Ee, vallahi yaşadım ben münafıklığını gösterdim Allah da şehadet ediyor ki olur münafıklar yalan gelir Şimdi okuduk, şimdi okuduk Şahane kastettiği yüce ayların ve münafık kelimelerin yüce ayların münafıkların iddialarına yarayanlık ve ayrı kelimelidir Münafıklar söylediklerinde münafık dediler ki Şahane eğer ki daha kapsal Allah'a resimdir Allah da diler ki sen şirketi öyle metreti ve Allah çabuk eder ki ne yapmasına yapmasına yollandırır La ilahe illallah koyup koyulur Bütün peygamberler söz birliği halinde öyle metretiyorlar Hatta hükmü davetlerin özü internetlerinin hümayetesidir Ne kadar hükmetin görülürse mutlaka içine ulaşır ve ölmüştür Merkezi öyle koymuştur Nitekim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur La ilahe illallah Bizim görevde konuşmakla emrediyor Bir sebepleri tatlıyı Öyle hıkkı ve ümmeti halini çıkıpla Kayları Kaylarını ve mallarını Ondan korumuş oluyorlar Köpekleri görmek ki Onun ve benim olan Allah'a aittir Hadis sahibi Yedek Mahmudallah Buhara Vefat Bölümünün Baş taraflarında Köpek Dağrı 272 şekilde Kâbe'nin mürtede mürtedin dediklerinde Niki mürted iman dediğinde Mevri kimin dediklerinde Kiminle insanı ve ebeveyn rivayet etmişlerdir. Yani 2 35 42 böyle yapmışlar. Bunun sebebi Delale etmesi ise ve bu Kur'an bir mana ifade etmesini gerektirir Hem metni hem de iktidarı Reddi ve kabulü imtina etmesi iktidarı Yani la ilahe illallah Nefi ve ispatlamıştır La ilahe değil nefi İlah yoktur La ilahe değil sussan ne olursun küfür ederiz neden ilah yoktur dersine Allah geçiyor Allah İllallah ancak Allah vardır Şimdi la ilahe illallah daha çok daha ileride bir konuşalım tamam o zaman la ilahe illallah içinden bir bandırı ısrar Metinler de la ilahe illallah ısrar illallah kılında La ilahe ile bütün ilahları nasıl ediyorsun İllallahla ancak o hak olan ilahları kime? Aslında kim Allah'a bu kadroya yüklenimde fazla bir şey anlatmaya gerek yok bir sorun öyle ki baştan itibaren artık açılığa giriş yapılmış yani daha, daha e, açık veriyoruz yani burada yani daha müdahale aldık veriyoruz belki e, şu yani bir insan ki Ahmet girdi evet bu odaya Ahmet girdi peki burada Ahmet'te ispat ettin mi? yapmaktır şey? peki Ahmet'in hak kılındı ee, yakınmadım ee, Ahmet girdi dedim Ahmet girdi demek yani başkasının girmedi manasına beraber gider mi? Ee, Mesela diyelim ki demin buraya e, hacize girmişti tamam mı? demin hacize girdi buraya değil mi? şey 5 dakikada da Ahmet geldi Ahmet dilersen sen bana ki bak Ahmet geldi bu demek mi? başka ya o zaman şimdi burada ıslat var mı Ahmet'in? şimdi Allah'tan başka yok yine mevzumuz yok Ahmet'ten başka kimse girmedi bu olaya bir ispat var başlıyor ama ikisi arasında bir fark var İlkinde ispat vardı nefil yoktu bunda hem ispat var ve hem nefil var o zaman ispatla nefil kişi bir araya geldiği zaman tek başına ispattan daha belirgin daha güçlüdür çünkü neden ona hak kılmış olur Allah'ın İkincileri öyle Öyle yetmesi olur Öyle yetmesi olur Öyle yetmesi olur Yani la ilahe Bunu yetmek ediyorsun İllallah Sadece Allah Bilehdi Allah'a has kılıyorsun Bir tevhid kelimesini Bir haberin gününü ödedi Öyle yetmek oldu Kıl ibadet ediyor Bunun için de kişi ibadet ediyor Değerli bizim La ilahe illallah Hakkıyla Kılıyorsun Kılıyorsun Kılıyorsun bir şeylerin yüksü yöntemi mal için yüzlü haberini takdir edilmeyi kastettirdi onun burada aslında altın kadını ama şu, şunu yapalım Şimdi bu işe girelim Böyle ben çok güzel Sabrını baktığında Bu akıbı şeyinden buluyorum sabrını Şey işe şey Devam edelim inşallah şu mukaddime bitin Bunda abdestli olan cins Onlar inşallah Önümüzdeki derste Yani müfit Şey yok çünkü Şey, şey Böyle bir belirti eğri insanı tekrar ise ölü sebebinin merak La ilahe illallah Diyor ki İbn Teymiye dedi Burada ne demiş ki Dedi ki eşhedü en la ilahe illallah Şahit diyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur Sonra Vahdedu la şerike Ne demek orada vahdedu la şerike ne manları Şimdi Allah'tan başka ilah yoktur dediğin zaten bir de tekfir demek olmuyor mu? Evet. E bir de ve tekfir demek oldu? Tehdit lazım. Mesela Allah Kur'an'da bazen diyor ki ey ya eyyühen müslüm ya e, eyyühen amin ey iman edenler şimdi aminin erkekler için kullanılan bir laf ey iman edenler peki Allah ey iman edenler derken bayanların kasıbı erkeklerin ama erkek zamiri kullanıyor şimdi bazen de Allah Azze ve Celle ayırır ey iman edenler demez veya ey Müslümanlar demez sadece daha Müslümanlar erkek Müslüman Müslüman olan Müslüman Mümin olan Müminat erkek Müminat kadın Müminat erkek Müslümanlar kadın Müslümanlar böyle de ayrı e, bazen hiç ayrılmıyor direkt Müminler dediğim için erkek de kadın diyor peki bazen niçin ayrılıyorlar şeyi tehdit bazen bir şeyler tehdit etmek için başka lafızla aynı manayı ifade eden şeyleri kullanabilirsin bu da bunun yakın bir şey mesela İzzet'in diyor ki Şahin ki Allah'tan başka ilah yoktur sonra ki bir bir ve ortağı yoktur zaten sen Allah'tan başka ilah yoktur dediğin zaman içinde bir ve ortağı yoktur ama buna rağmen zikrettiğine rağmen belki vardır da anlamışsın Şahı önce tüyü olanı tekiştirmek Evet çünkü şehadet ederim ve ikrar ederim aynı anlamda ama ikisini de kullanıyor birisini şehadet ederim lafzıyla kullanıyor birisini de ikrar ederim lafzıyla kullanıyor ikrarını buluyor neden bu da tehdit var evet Evet. Çünkü neden ikrarda özellikle kalple güçlü yaklaşır kalple bilir dille olması gerektiğini tepkisini için iki lafı da kullanmış Eylül olarak İbrahim'in yalnızca Allah'a ilah görerek anlamındadır Bundan da bak, bundan da kasıt muhalefet ve iktisat sevgi esasına verilerek yükselen irade ederek kişinin bütün bunu gerçekleştirmek sevgidir Şimdi bu tezdir şimdi e, eşhedü en la ilahe illallah şahidiyim ki Allah'tan başka ilah yoktur bu tezim yok mu? var e buna rağmen tevhid kelimesini mi sonunda kullandı bir de neyini? yani bu Teymiye öyle bir mukaddime yapıyor ki yani bütün her şeyimiz böyle bunu tevhid diyoruz bu akideyi bu inancı evet devam Hazretleri Rahim'in bize belirliğe şahane ederiz ki Muhammed Allah'ın kulübü ve Resulü'dür Allah'ın salatı ve afiyet olan selamı ile Allah'ın Hazretleri Allah'ın Allah'ın devam ediyor Allah Resulü Muhammed'in Resulü'ne şahitliği bizi Allah'ın sevgilerine şahitlik ile birlikte çok sevgi etmesi ve ikisini de kaçırma ve ödülen şahit etmek içindir her kişi de kaçınmıyor yani Resulü Allah'tan ürünün ayarladığı o yüzden bak şimdi ee, e, imanın şartını say kaçtır? çok altı e, sadece imanın şartını tek tek bir söylemiş olur kelime-i şehadet ne var bunun içinde? kelime-i şehadet içinde Allah'tan başka dağılmadığını ben onun kulu ve Resul oldum sonra işte namaz kılmak, ben haberini götürer değil mi? Peki böyle toplarsan şimdi Allah'ın ümmet Resulü'nün kulluğunun ümmet iki değil mi? Ee, almışım çok hoş al baştan Allah'a inanmak Allah'a inanmak Resulüne inanmak iki Başka Meleklere üç başka Dört Ayrıca kılmak Beş Başka Kaza ve kaza inanmak Altı Bir tane daha var belirlenemez e, ee, kaza ve kadere inanmaz ayrılmıyor 6 tane değil mi? şimdi şimdi 6 tane bir tane daha var alıyoruz şimdi bunda neyi anlatmak istiyorum ben şimdi baktığımız zaman e, bazı maslara Allah Resulü ile sansen Allah Resulü'nün önünde kim zikrediyor? Allah'ın Resulü şey Allah'ın önünde kim zikrediyor? Allah Resulü ve bu kaç rükün olarak söyledi? bir rükün olarak söylüyor neden çünkü olmazsa olmazı sen Allah'a nasıl iman edeceksin? Allah'a nasıl iman edeceksin? hakkıyla bütün sıfatlarına ile Allah'a bilerek mesela değil mi? E, bunun için sana haber verecek o yüzden o iki rükün tek kılmıştır bu arada peygamberler ayrılmıştır ayrı bir bak bütün peygamberler için o ayrı bir şimdi bazen naslara baktın mı şehadete en la ilahe illallah ve enni resulullah geçiyor bak şimdi tek bir bab halinde bazen cümle halinde Allah Resulü kullanıyor neden? çünkü ikisi olmazsa olmaz lazımdır. o yüzden altıdır Hazreti Aleyhisselam Allah'ın meleklerine peygamberine resulüne ailesine kadar kadar bunlar altıdır şimdi e, e, halbuki naslarla baktığı zaman yurda olması lazım değil mi? çünkü bazen Allah'ın imanının yanında ne koyuyor? Resulünün koyuyor böylece yurda olması lazım değil mi? olması lazım gibi görmedim şimdi iki tane ayrı şey oldu ama dünyanın icmanın nedir bu? usul altı neden çünkü ikisini tek olduğu için işte da onun işareti devam Şimdi o zaman başlangıcı şahit edelim Allah'tan başka ilah burada ne bir şahit edelim ki Muhammed'in kulu ve Resulüdür birincisi o zaman birinci kısmı diyor ki tevhid-i mürşid bu kısmada tevhid-i mürşid mürşid mürşid birincisi mürşid yani gönderenin tevhidi kim gönderiyor? Allah gönderilen Mursal gönderilenin tevhidi o zaman şu şekilde bir taksimat gidilebilir bazı alimler demişler ki tezvir-i mürsin ve tezvir-i mürsel gönderenin tezviri tezviri mürsidir ve gönderilerin tezviri de kim? aleyhissalatü vesselam tezviri mürsil tezviri mürsil ve tezviri mürsel devam bunların yeri yeri yeri tutmadı hmm. bunların yeri özellikle namazdan taşıtılmış tekerlikleri ve her ikisini her ikisi birlikte ötüyorsun her bir ikisi yolunu ötüyorsun şu anda şimdi bir kadar bir Allah'ın her bir şanında yüksek yolluyor yapı amele tebrik yani ben onları, onları ölürsem bir kadar sonra beni bu anlayabilirim bu şimdi varafan ile tebrik biz senin şanını, gücünü ne yaptığını yüceltmeyi de şimdi tefsiri hakkında değil mi? Bazı ne demiş? Yani la ülkeri illa anılacak olursa mutlaka benimle anlayabilirim yani ben ancak benimle anladım sen ancak benimle beraber anlarsın şimdi böyle teşhirden olmuş e, bunu bir nokta okumuş şimdi ben anladım mutlaka sen de benimle birlikte anlamışsın Şahada ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah şey yok ki Şahada ederim ki Muhammed Allah'a Resulü'dür El Allah'ın ve İbn-i İtaf el-Kabiye ait ve İbn-i Salat Abdü Salat Alemleri açısından Abdü Salat Alemleri adresinde Hazreti Seyir'i şey gönderiyor orada mülkiyet sayısı o halde 23 ve 42 bir hadistir onun yalan 2922 böyle bir ikna ediyor onun çok el hadisden resim olarak şöyle etmesidir ben anladım insan sanırım bilmiş anladım her zaman öldürü öldürü o zaman zayıf ama tabinden derin tabinde olmuş olmuş Öyle bir ödülü bu bir mücahitten yardım. Evet. Bir şey halinde. Bunları çok çok önemli doğru. Bunlar ekonomiyi mutlaka ekonomik yaptıları yine de çok çok önemli. Sahip olanımızı en yüksek yaptıları önüne ölçüden bulunur. Mübarek olanı. İmanın bizi Allah'ın mahlukatı kendisi tarafından yaratmış olduğu hikmeti ifadesidir. Bu da bizi Allah şöyle diyor. Ben bundan da insanlarda hangi bana ibadet etsinler diyor. Özellikle onlardan. Şimdi vakitli kenarı izahıyla kitlesindeki bende Kulluğu ne kadar ileri derecede gerçekleştirebilirse kemali o kadar artar Derecesi o kadar yükselir Bununla ilgili olarak peygamberin en yüksek mali ile tazi ile bizden gibi bir de böyle tazi ile görürüz La tutuleni kema etrafın nasara ibn Meryem ve innenna ana abdun takulu abdullah ve rasulun ki Allah ve rasulü ve ağzını bilir bu tarafta Allah rasulü ve rasulü bilir Bukhari'de Bukhari'de devam etsin Bukhari'de çünkü Bakta ki bu şahadetle bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Rabbine kulluğunu ve Risale'nin kemalini itiraf ile onun kemalini itiraf ile her bir özellikte bütün insanlara ilişkin şey olduğunu bile beklemektedir bile beklemektedir Peygamber Efendimiz'in haberle bütün güçlerde takdir etmek için öyle bütün güçlerde öyle itaat edip bütün yasakları da kaçırmadıkça üç ayetli tanımlamış tanımlar Salatın Arap'ı Çünkü ne salatın anlatmıştı? Bu ülkenin hürmetine geçti Ne dedi? Ne dedi bu ülkenin hürmetine? Onu demedim Ve şu ben Muhammed'in abdülü ve Resulü sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ne demek ve sellem teslimen dediğinden bunlar anlıyor evet şimdi salat salat ne demekmiş onu vakti ne evet salat kelimesi salat dua demektir dua demek evet bütün bilgi Allah şöyle bir bölümde onlara dua salat sahip şüphesiz senin dua onlara sizin bir bölümdür bak şimdi Allah Kur'an'dan diyor ve salli aleyhim inne salat değil mi inne salat tekesetemine sen onlara salli et bak salat kelimesi çünkü senin sallin senin salatın onlar için içindir huzurdur huzur ve ilgilendir yani ne demek salli onlara salli yani dua et senin duan onlara nedir huzur ve ilgilendir ben bu ayetten anlıyoruz ki salat kelimesinin lügat manası neymiş dua dua şimdi bizim namazı da ne diyor salat diyoruz neden şu namaz baştan sonra bir dua zaten evet, devam tövbesi için düşünüyor bir Allah'a götürüyor sevap getirdiğini anladı ne evine adamlar sevap getirir değil mi? ne demek sevap ne kastını görmüyor evet en doğru görüş oku Yüce Allah'a götürüyor sevap getirdiğini Allah'ın bildiği olarak bir şeyler sahibi açık olur Yamanın sahibinden Emin Aliye'den rivayet ettiği şu açıklamadır Allah'ın götürüyor sevapı melekler yüzünde evden Yüzü götürüyor semâhu aleyhi indel melaike peki Allah'ın Allah'ın e, e, Resulü'nün salatı neymiş? Ümmet övgüyle söylemeyin Neredeyse Bukhari'de muallak olan evet. Bukhari'de muallak olarak geçiyor oku oku Bukhari'de hadisi çeşit İllellâhe ve İnnallâhe ve melâketi yusallûne alen nebi Evet devam et Muallak olarak muallak olarak kötü 8500 bir numaralı etmiştir. İbn-i İsaf, El-Kavli ve Hadis'i Tadbik Sanatil Alemine yazdığı eserinde tarif etmiştir. Mevşul olarak ilerlemiştir. Ve El-Vahid'in sınavda muhakkuk ve hatırlı demiştir. Gördün mü? Böylece meşhur olan peki meleklerden e, salavat neymiş? Meleklerin salavatı Beşi olan görüşe göre bu vakıfet müstebet anlamıdır. Yani meleklerin salatı neymiş? Batın akıbet Allah'ın salatı Allah'ın Resulüne ve Resulüne meleklerin katında Resulüne izniyle vermeyecek Meleklerin istifa etmiş Allah ve melekleri yusallun alemleri Allah ve melekleri Resulüne salat eder Yani Allah ve Resul e, meleklerin Resul meleklerin işe dışından tutar eder sonra diyor ki veyalle innallahu melâkete yusallûn alimleri ya eyyâhellezine amenin ey iman edenler sallû aleyhi siz de tabi salat edin peki bizim salat edin gelecek bunlara bir sayede şöyle bir bakalım şimdi Allah'ın sahibi kimse Allah'ın sahibi yerinde kılmaya dair ettiği sürece Melekler o kimseye salat getirilir Allah'a vele mağfiret Allah'a vele rahmet diyorlar şimdi o zaman bu hadisten ne anlıyoruz? Demek ki meleklerin salatı neymiş? bu hadis onu diyor. Değil mi? Bu hadis onu diyor. Hadis yukarı. Ne diyor hadiste? Vel melaiketu Melekler yusallûne bak salat. Yusallûne ala ahiretim. Sizden birisine salat eder. Madâme fî meclis lillehû sallâfihî. Namaz kıldığı mecliste bulunduğu müddetçe. Böyle ve derler ki Allahümme Allahümme ilgirleri onu varsa Allahümme merhamet Allahümme ona merhamet bu hadisten ne anlıyoruz? Allah'ın ayette bilgisinin milletlerin salatının maksadıymış peki Allah'ın salatıymış Ebu Ali'den anlıyoruz İnsanların kadar kötüleri ise güzel meşhurları, yalvarım yapıp yatarlara dua etmeleri gerekir salat etmiş ve yolumuzu yapılmış Allah'a emanet olmuş Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i dua etmiş Allah'ın salli ala Muhammed dua ediyoruz bakıyoruz Allah'ın Muhammed'e salat etmek önünden dolan bir kişinin Ali Allah'ın hali anlatıyor şimdi ve ala alihi onun aline doğru çünkü alim demek diyor ki sallallahu Allah'ın salatı sallallahu aleyhi ve ala alihi ve alihin alimin de üzerinde olsun peki alim bir kişi alim aile halkı akrabalık ve benzeri sağlam bir bağ ile sevgisiyle bağlantı ile tutulamış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aile ile ilgili olarak kendilerine zekat vermenin haram olduğu tutuyor kaptırdığı ve hakim oyları ve mülteli oylarıdır hiçbir zamanda da dini üzere ve tabiye kalkıp kaptırır şimdi yine olarak e, şimdi burada aslında tabir verdik şeylere oluyor şimdi aile kelimesinden bazen yakın akrabalar kastedilir yakınlar kastedilir bazen de o kişinin bazen de eshabı kastedilir mesela dersin ki işte e, işte Ali Yılmaz dersin yani Yılmaz'ın ehli yani ailesi yakınlar ya bazen Ali Yılmaz dersin onun de katlasını anlatıyor Şimdi şeyler diyor ki bakın masada mesela Ali kelimesi falan var O zaman sizin işte esnafına kulak yapıyorsunuz Veya Ali kelimesi siz mesela mesela tişörtten sonra Allah mesela Muhammed'in ala Ali Muhammed kime kalet ala İbrahim ve ala Ali İbrahim Ümmeti Hamid'in mekid Bak şimdi Ali kelimeleri geçiyor Ve siz Ali ile eğitimini biliyoruz ki Ali ile eğitimse bile Ali kelimesi Hamid yakın akrabalara delalet eder hem de arkadaşlar delalet eder bunun delili ne? bu vermiş mi? bir şey bir sayfaya bakıyor yok bu da yok yok şimdi bu vermiş şimdi Kur'an'da ne diyor? Ali Filan şimdi Filan hanedandan bahsederken ne diyor Allah? Ali Filan Ali Filan Ali Filan değil mi? Filan'ın ahalisi Filan'ın ahalisi Filan'ın arkadaşları ne kelimesini kullanıyorlar orada? Arif yani Arif kastı derken sadece yakın akrabalar kastı bilinmiş evet Ali'nin asıl şekli evildir evet. Al kelimesinin asıl ehilden Evil'le yohanla getirilmiştir İki elde arka arkaya gelince ikinci elde elde mürekkülüyorsun Bir daha bakın Elin asıl şekli ehlidir. Ehlidir. Al kelimesi aslında ehlidir. Evet. evet. Ehlin yerini önce getirmiş şimdi. Yani al Ehlin yerini önce getirmiş. Yani bu ehlindeki he var ya evet. onun yerini önce getirmiştir. Ne olmuş? Ehl onun. Evet. Sonra iki önce yan yana gelince ne olmuş? İkinci önce elde elde dönüşmüştür. Madem iki önce yan yana gelmiş Arapçada hoş değil. Elbir dönüşmüş. Evet yani sürekli elife dönüşmüş yani o el olmuş ya el olmuş uzatılmış elife dönüşmüş uzatma olmuş o el çıkmış Bunun şimdi ismi Uveyl'den Uveyl diye itilir Öyle güzel ancak çoğu zaman şeref ifade eden müşter hakkında kullanmış Mesela hazamat yapan Ali ya da dokunacının Ali denilen Şimdi bunlara girmeyelim Avukatlar kadını ama şimdi bilmeyenler var Mesela Arapça okuyanlar var e, ee, Mutfaklar ötelenler var Onların bilmesi var Bunların mutfak önemli Çok anlaşılması önemli değil Diyor ki burada al ehildir aslı Buradaki he elife dönmüştür O da oradan al diye okunmuştur Tamam mı? Bunun için farklı olayları var Mesela Ahmet Ahmetçik Mesela e, cümbün ne demek asker? Cüneyt asker Türkçe'de cüneyt asker Mesela cümbün Cüneyt Tamam mesela işte mesela Şeyh Hüseyin için Abdülmedir Osman ne yapmış? Hüseyin Osman Şimdi küçük nesin buna demek Şimdi burada alim küçük nesin özel Tamam yani al ailecek yani aile ailecek Atab atab çıktı işte o yüzden de bu ismi tatlıyla bunu çevirdiğimiz zaman o ihmal gündeme geliyor bak aile üheylerin anlıyoruz ki oradaki ailedeki uzatmanın aklının ne olduğu buradan ortaya çıkmış oluyor şimdi de ünlü şeyler var tamam mı? biraz da Arap beylerle inşallah şuna davranmayacaksın ondan sonra al kelimesi ancak böyle şerefli şeylerde kullanılır mesela demezsin çöpçünün ağlı denmez mesela yani hani şartı. işaret ediyor Arapçıda ediyorsun veya bugün e, işte hani, işte mesela mesela önemli ağlı denmez mesela önemli işlerde kullanılacak bu tabi Arapların kullanış şekli sen bana edebiyatta yoksa hani bunun dinde bir yeri yoksa anlayın dersin ki mesela alim ne diyor işte şey şey evet alim ve işte ve alim hocam şimdi mesela hacimat yapanın dokumacının meselelerini anlaştığı bir şey değil Devam, evet. Atatürk'ün sınıfı bitiyor, söyleme ortamından ötürüyü sahabe oldu. Şimdi orada alihi ve sahbe geçiyor. O zaman alihi tek başına kullanıldığı zaman neyi ifade eder? aile ve evladı peki Aile, ve ashabdan yana kullanılıyor al, al kimi hat aileye has kılabilir dersin ve ashab arkadaşlar şöyle de dersin e, burada ashab iki kere çıkılmıştır bir umumun içine dahil olmuştur bir husus olarak çıkılmıştır yani demiştim ki alihi ne demek ailesine ve ashabına olsun sonra bir daha tabi etmiş tehdit damlıyor böyle damlıyor buradan Hayatta ilk kez büyük olarak oyunda karşılaşmış ve bu halleri ödüsü yolda içindir Devam edelim o zaman sahabenin mantığını hayatta için karşılaşmış Ölürken karşılaşamamış Mesela bir insan rüyada karşılaştı Mümin olan mümin bu kişi e, Mümin olarak öldü Resulullah onu rüyada karşılaştı Bunu tabiden O yüzden hayatta lafı gelmiştir Başka bir de yok aynı cümleyi Hayatta ilk kez büyük olarak oyunda karşılaşmış Diyelim ki bir insan hayatta karşılaştı Öldü bir öldü öldü Kafirler Değil mi? Bunlar ne yaptı karşılaştı Bunlara tabinin önemli neden mümin şartı var o yüzden bir hayatta olacaksın iki mümin olacaksın üç devam et bir hal üzere öldü bu hal üzere öldü birisi iman etti Resulullah'a gördü ayetine sonra mürted oldu kafir oldu buna da ne denir sahabe o zaman ne olacak bir onu görecek nerede görecek karşılaşacak hayatta kalın rüyada değil iki mümin olacak kafir olsa olmaz üç bunun üzerine olacak sahabe bulunur tamam selamın Allah'ın selam laftan mümkündür selleme tesliminden almış muhtar bulundu evet. Okşamalar her bir şeyde, şeyden selam veren kimse için ötelik evlindeki muhtarlarına diyor ki Allah'ın sallala Muhammed ve ala alimi ve selleme teslimin dediğinden ve selleme işte bu sallallahu aleyhi ve sellem diyor ve bu sellem onu anlatmış diyor selamet sellemden olmuş sellamet teslimin tamam onun için mahtarıdır peki biz Allah'ın sallallahu aleyhi ve Muhammed veya sallallahu aleyhi ve sellem sellem dediğimiz zaman ne kastediyoruz sellem neymiş selamlardan olmuş neymiş o okumasın selam laftan ilişkili boşanmaz her bir şeyden selam veriyor kimse şey için özellikle ölümleri istemezsin o zaman ölümü demiş olur Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem yani onun meleklerinin önünde ölse başka Allah'ın her türlü ayıplardan şoku şeylerden hoşlanmayan çirkin şeylerden onu uzaklaştırma ne o demek selleme evet Selam yüce Allah'ın isimlerindendir şey. Her türlü kusur bu Allah'ın yüce isimlerinden bir tanesi selam Selamın mu'minun müheymin aziz ve cellar ve kusurdu ve saygısında bir neymiş selamın manası direkt yani bir ve iki gitti yok yok her türlü kusur onun Allah her türlü kusurluktan uzakmış evet yahut da ahirette ünlü kullanmak selam verecektir anlamında düşünüyorum mesela bu diyor bin bir bir uçağı kıyametin yolunda seni tamam küçük bir yer var orayı tercüme etmiş burada biliyorum inşallah bundan sonra Fatih bin Kadir'i ne yaptı elhamdülillah bunun 13. dersi bu kadını bu, artık bundan sonra artık akideye iyice geç şey anna ba'd diyor ve hâzâ i'tikâdu fırkatın naciye bu fırkatın naciyenin itikadıdır أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة bu fırkat mensur olan yardım edilmiş olan kıyamet saatine kadar mümkün olan yardım olmuş olan ehli sünnet ve cemaat olan fırkatın naciyenin akidesidir diye giriş yapıyor ve artık akide ediyor bunun sonraki derslerde bir şey bu dersin başında bu olayları anlattım ya Türkiye'de bu keserin meselesi olsaydı işte onu da göz önüne alarak bundan sonrasını özellikle çok daha dikkat çünkü artık bunun çoğu akide ediyor şey olacak meselelere daha geniş daha ince doğrusu dokunmaya çalışacağız müşterileri daha çok tahkik etmeye çalışacağız alimlerimizin dışarıda çalanları bundan dijital geçiyorum çünkü nevilen sıfat e, teslimin sıfatıdır o da zaten isim nefeylüdür müteaddidir takdiri de nevilen sözüdür bu Türkçe'de kimseye bir hayreti olmaz ha, ilmi şeyler var içinde bu, bazı ilmi ifadeler şey yapıyor ama Türkçe'de yarım bir için beşler yersen çevirmemiş Allah razı olsun yani çevirse ee, şey de olur lakin çok saygı olduğunu demiyorum işte bu da mülkeden teslimen sınırlıdır ya da isim nasıldır zaten isim nasıldır ya da müteaddidir müteaddi olduğu zaman bunun genişletilmiş hali takdiri hali meziden çözülür yani onda ziyade olur inşallah burada yan numaralarını Rasulullah inşallah ne dedik fıkıhda dersinde akidenin muhit filminin tecrübe işleyeceğim inşallah onları tabi katılıyor şimdi ikiyi de çevirmeye başlayalım bayağı uzadık bir saat 46 dakika bunun bu bölümü saat yaptık 2 saat 2 saat 16 dakika falan değil mi? elhamdülillah Allah'ın olsun Allah'ın olsun Allah'ın olsun Allah'ın olsun Allah'ın olsun Allah'ın olsun